Martxoak amabiga borrosteguna da eta uberrion albistegia duzue zari erratiaren albiste mankizuna ze titularrarekin irekiko dugu gaurko albistegia xabi. Ba, garasi, tokiko elkarteek antolatzen dituzten jarduerak laguntzeko diru laguntza deialdia. Udalak berriozalko elkarteak diruz laguntzeko araudia ezarri du berdintasuna, euskara, gazteria, jaiak, kirola eta kultura esparruetan egiten diren jarduerak sustatzeko berriozaren asko asko dira urtean zehar esparro hauek lantzen dituzten elkarteak, erakunde naiz mugimenduak, herriko bizitza soziokulturala ahastintzen jarraituko duten hauek martxoaren hogeia arte izanen dute diru laguntza eskatzeko, informazioa uzabaltzeko, iru ubebikoitz.berriozar.es. Gaztegune berriaren estrenaldira begira gazte biltzarra. Gazteleku zaharretik antolaturiko biltzarra biltzarrau gaur atxaleko seiterdietan ospatuko da. Honetan gaztegune berriaren inaugurazioeri begira estrenaldi jarduerak zehaztuko dira. Eta guztientzat estrenaldia jardunaldi festiboa izatea alburu izanik, gazteek martxoaren hogeita zortzea bitarte, ostiralero prestaketa lanetarako elkartuko dira. Korrika bada Korreka hurbil dugula aste kulturalarekin berotzen hasiak dira berrio zartarrak zuzenkilarun bat honetan martxoaren amalauan korrika eguna berrio zarren ospatuko dute. Egunaren baitan bazkal ostean jolas batzukin jostatuko dira Euskaldun berrio zartarrak. Amar, amasei urte bitartekoak arrapazankera dira eta amasei urtetik gorakoak aldiz mi luze jolasera. Labargan egingo diren jolas hauetan parte hartzeko izena eman beharko da da Kirol Tabernan, kale berrin edota auzalor euskaltegian, biarro ostiralarekin itxiko da guztiz, izena emateko epea. Eta bestetik musika eskolako kontzertua gozagarri izango ditugu. Hain zuzen martxoko hilabetean musika eskolan musika tresna berrien kontzertuak ikusgai izango ditugu gaur pianoko ikasleen kontzertuarekin hasita martxoaren amaierara iritsiko gara musika tresnen amabibat bat kontzertu ikusirik. Eta musikaz beteriko asteburua izango dugu hau. Urtero berrio zarren ospatzen den oiko abesbatzen zikloak asteburu honetan izango du irekiera larun bat honetan atxaldeko zazpiretan musika eskolan hain zuzen galar zendeako abesbatza jardungo da. Galar zendeako abesbatza hau 2006an jaio eta egun ahogita malau abeslarik osatzen dute askok eskualdeko herrialde ezberrinetakoak. Eta musikarekin jarraituz berriozar irratiaren euskal musika programa eunda berrogeita mar, egunez entzun gai. Eunda berrogeita mar garren programaren borobiltasuna ospatzeko gaur programa berezia egingo du albaro Plano gure kideak jakin bezala, atxeleko seietatik aurrera berriozar irratiaren sintonian, FMko eun puntu zortzian edota eguzkiplaza.neten entzun gai izango duzue. Egur mintzatzeko egunea orain zer dio gaurko iragarpenak garazi. Eguna eguzkitzu izango dugola dio gaurko iragarpenak hori bai xabi goi odeiekin batez ere atxaldetik aurrera aize, aula eta aldakorra ibiliko da atxaldean iparraldekoa eta indartsuagoa temperaturei da okionean gaur minimoak gutxi igoko dira eta maksimoetan aldaketarik ez edo gutxi igoko dira. eta hau izan da guztia gaurko albistegiari daokionez informazio gehiago datu zen orduetan berriozar irratiaren sintonian FMko eun puntu zortzian edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten. Thank